Sonra bunun təfsilatı barədə, bunun isbatı barədə soruşduqda, soruşulduqda Allah Subhanahu və Teala'nın ayətləri ilə cavab verib deyirik ki, Allah Subhanahu və Teala Quran-ı Kərimdə buyurur ki, "İnne dinə indallahi el-islam." Allah qatında din İslamdır. "Və men yəftəği qeyrəl-islami dinen felen yuqbala minhu fehuve fil-axirati minel-xasirin." Kim İslamdan başqa bir din ardında gedərsə, o din o kəsdən qəbul edilməz və o kəs axirətdə ziyana uğrayanlardan olar. Və yaxud da deyirik ki, huvə səmməkum muslimin. Allah subhanətələ buyurur ki, o sizi müsəlman adlandırdı. Və yaxud da başqa bir ayətdə Allah subhanətələ buyurur ki, və bizəlikə umirtu və ənə əvvəlil muslimin. Mən bununla əmr olmuşam, mən müsəlmanların birincisiyəm. Və həmsinin dinimizlə bərabər bizdən məzhəbimiz barədə, izlədiyimiz yol barədə bizə sual verildikdə biz deyirik ki, bizim məhzəbimiz, bizim əqidəmiz, bizim yolumuz əhl-i sünnə və cəmə əqidəsidir. Və sonra bunun bizdən təfsilatı, bu şeyin ispatı soruşulduqda biz yenə İslamı Quran və sünnətlə insanlara dinimizin adını, Allah subhanətə alanın bizi müsəlman, İslam adlandırmasını bildirdiyimiz kimi öz əqidəmizin də, öz məhzəbimizin də ispatını Allahın rəsulunun kəlamları ilə ispat eləmək bizim üzərimizə Allah subhanət alanın mükəlləfiyyətidir. İslam müsəlman adlarını Allah subhanə və teala bizə verdiyi kimi əhl-i sünnə və cəmaat məhzəbin adını da, məhzəbin adını da bizə Allah və Rəsulü vermişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm e, İmam Həkimin müstədrəkdə rəvayət elədiyi və Şeyx Albaninin müşqətdə səhih dediyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səlləm buyurur ki, Tərəqtu fikum əmreyn. Lən tədillu mə təməssəktum bihimə. Özümdən sonra siz, sizin içərinizdə iki şey buraxıb gedirəm. O iki şeydən möhkəm yapışdığınız müddətcə azmayacaqsınız. Kitab Allahi və sünnətə rəsulihi. Allahın kitabı və rəsulunun sünnəti. Və sonra İmam Tirmidinin və Əbu Davudun rəvayət etdiyi səhiyyə hədisdə İrbəd İbn-i Səriyə adında sahabə deyir ki, وَعَدَنَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi və səlləm مَوْعِدَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبِ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونَ Sahabə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bizə moizə etdi. Və həmən moizədən qəlblər titrədi və gözlər yaşardı. Fəqulnə ya Rasulallah kəənnəhə moizətü muvaddiin. Biz dedik ki, ey Allahın Rəsulu, sanki bu moizə vida moizəsidir. Fəəvsinə. Bir də vəsiyyət et. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Uvsikum bitəqvallah. Sizə Allahdan qorxmağa vəsiyyət edirəm. Və səmə və təətə limən təəmmərə aleyh, izə təəmmərə aleykum əbdun. Və həmsinin əgər bir qul sizin üzərinizə əmr edildisə, ona itaat etməyi, onu eşitməyi sizə vəsiyyət edirəm. Fə innəhu mən yəiş minkum fəsəyərə ixtilafən kəsirə. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, məndən sonra sizin sərinizdə yaşayanlar, məndən sonra sağ qalanlarınız çoxlu ixtilaflar görəcəksiniz. Aleykum bi sünnəti və sünnəti xuləfəir raşidin əl-mehdiyyin. Sizə öz sünnətimi tövsiyə edirəm və hidayət yolunda olan raşidi xəlifələrin sünnətini tövsiyə edirəm. Addu aleyhə bin nəvəciz. Ondan, yəni sünnətimdən azı dişilərinizlə, yəni arxa dişilərinizlə yapışın. Fə innə kullə muhtəsətin bid'ə. Həqiqətən bütün yeniliklər, sonradan çıxan yeniliklərin hamısı bidətdir və kullə bidətin dalələ. Və bütün bidətlər isə azğınlıqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Və bu iki hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə kitabını və sünnətini tövsiyə edir. Kitabını, yəni Qurani-Kərimi, hansı ki Allah Subhanahu və Teala Qurani-Kərimdə öz kitabı barəsində buyurur ki: "Və nəzzəlnə aleykəl kitabəti biyanan li kulli şey və hudan və rahmeten və buşra lil muslimin." Sənə elə bir kitab nazil etmişik ki, həmin kitab hər şeyi bəyan edir. Və o müsəlmanlar üçün, insanlar üçün hidayətdir, rəhmətdir və müsəlmanlar üçün müjdədir. Yəni Qurani-Kərim. Sonra başqa bir ayətdə Hicr surəsinin 9-cu ayətində Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "İnna nahnu nazzalna zikra və inna lehu lahafizun." zikri, yəni Quranı biz nazil etmişik və biz də onu qoruyub saxlayacaq. Deməli, Allah Rəsulu bizə keçən iki hədisdə sünnətini və Allah Subhanahu və Teala'nın kitabını vəsiyyət edir, tövsiyə edir. Quran-ı Kərimdə Nisə surəsində 113-cü ayətdə Allah Subhanahu və Teala buyurur ki: "Və enzəlallahu alayka al-kitaba vel-hikmətə." Al-ayə. Allah sənə kitabı və hikməti nazil etdi. Deməli, Quran-ı Kərimdən başqa da Peyğəmbər s.ə.və ayətə görə hikmət adında bir şey nazil olub. Allah subhanət hala buyurur ki, sənə kitabı və hikməti nazil etdik. Və bu ayətdəki hikmət kəlməsinin təfsirində təfsirçilər deyirlər ki, bu hikmət Allah rəsulunun sünnətidir. Yəni, Allah öz rəsuluna buyurur ki, biz sənə Quran-ı kərimi və sünnəti nazil etdik. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. E, səhiyyə hədisdə buyurur ki, Ələ və inni utitul Qur'anə və misluhu məəhu. Mənə Qur'an və Qur'anın mislində olan bir şey verilib. Və Qur'anın mislində olan şey Allah Rəsulunun sünnətidir. Sonra İmam Əhmədin müsnətdə rəvayət etdiyi və Şeyx Albaninin səhih dediyi hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Aleykum bil cəmaə. Sizə cəmaatı tövsiyə edirəm. Aleykum bil cəmaə və iyyakum vəl firaq. Və sizi firqə-firqə olmaqdan çəkindirirəm. Fə innə şeytanə məəl vahid. Şeytan bir nəfərlə birlikdədir. Və huvə minəl isneyni əbəd. Və o, şeytan iki nəfərdənsə daha uzaqdır. Fəmən əradə bəhbuhətəl cənnəti fəliyəzümül cəməə. Kim cənnətin rahatlığını istəyirsə, cəmaatla birlikdə olsun. Sonra deməli İmam Əbu Davudun rəvayət etdiyi, yəni Şeyx Albaninin səhih dediyi digər bir hədisdə Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam buyurur ki, İnna Allahe la yecma'u umməti alə dalaletin və yadullahi aləl cəma'a və mən şəzzə şəzzə finnər. Həqiqətən Allah mənim ümmətimi zəlalət üzrə cəm etməz və Allahın əli cəmatın üzərindədir. Və mən şəzzə şəzzə finnər. Kim özünü kənara çəkərsə, cəhənnəmə tərəf çəkər özünü kənara. Və bu hədislərdə Allah Rəsulü aleyhissalatü vəsələm bizə sünnəti və cəmatı təbliğ edir, təşviq edir, tövsiyə edir, vəsiyyət edir. Və bu da Allah Rəsulunun bizə əhl-i sünnə və cəmaət, yəni sünnətin və cəmaatın əhli olmağı əmr etməsi deməkdir. Sünnət kəlməsi ərəbdədən tərcümədə Yol deməkdir. Nümunə deməkdir. Həyat tərzi deməkdir. Sünnət kəlməsinin ərəb dilindən tərcüməsi budur. Deməli, yol, nümunə, həyat tərzi. Ancaq şəriətdəki mənasına gələndə sünnənin şəriətdəki mənası nədir? Usul alimləri sünnəyə tərif verib deyirlər ki, əs-sünnə mə usirə alin nəbi min qovlin əv fi'lin əv tərkin əv təqririn. Sünnət Allah Rəsulundan eşidilib bir də xəbər verilən Allah Rəsulunun sözüdür, Allah Rəsulunun feylidir, əməlidir, Allah Rəsulunun tərkidir, hər hansı bir şey tərk etməsi və Allah Rəsulunun təqriridir. Təqrir nədir? Allah Rəsulunun bir şeyi görüb, onu təsdiqləməsi və yaxud da bir şeyi görüb susması. Sünnətin şəriətdəki tərifi bundan ibarətdir. Və cəmaat kəlməsinə gəldikdə, cəma kəlməsi ərəb dilində cəmə feylindən törüyür toplum deməkdir, tayfa deməkdir. Şəriətdəki mənasına gəldikdə cəmə kəlməsinin Abdullah bin Məsud radiyallahu anhu buyurur ki, Əl-cəməətü mə vafəqə əl-həqqa və inkuntə vaxtəq. Cəmaat tək də olsan belə haqqa müvafiq olmaq deməkdir. Cəmə kəlməsinin mənası insanın haqqa müvafiq olması deməkdir. Bir nəfər də ola bilər, iki nəfər də ola bilər, üç nəfər də ola bilər, daha artıq ola bilər. Say şərt deyil. Əsas odur ki, cəmaatda məna insanın haqqa müvafiq olması. Necə Allah Subhanahu taala ayətdə Nəhl surəsində 120-ci ayətdə İbrahim əleyhissalamla bağlı ayətdə Allah Subhanahu va taala buyurur ki: "İnne İbrahimə kana ummeten qanitan lillah." Əl-ayə. İbrahim Allaha itaatkar bir ümmət idi. İbrahim əleyhissalam Allah Subhanahu taala ümmət adlandırır. Və bu ayətə görə və Abdullah ibn Məsudun sözünə görə cəmaatdakı tərif insanın, insanların və yaxud da haqqa uyğun olması deməkdir. Və Allah Rəsulü bir də bu ayətlərdə, hədislərdə sünnətin və cəmaatın əhli olmağı əmr edir. Və əhlüsünnə və cəmaat əqidəsinin sahibi olmaqdan ötürü insanın, müsəlmanın Əşhədü ənnə Muhammədən Rasulullah kəlməsi, şəhadət gətirirəm ki, Muhammed Allahın Rəsuludur. Şəhadətini haqqı ilə gətirməsi ilə gerçəkləşir. İnsan əgər Muhammedən Rasulullah kəlməsini haqqı ilə qəbul edər, haqqı ilə o Allah Rəsulunun rəsulluğuna şəhadət gətirərsə, həmən insan əhlüsünnə və cəmaət əqidəsinin sahibi olur. Və bu şey də Muhammedən Rasulullah şəhadətini də haqqı ilə gətirmək dörd şərtlə birlikdə mümkündür. Yəni, Muhammedən Rasulullah kəlməsinin dörd şərti vardır ki, o dörd şərt bir insanda cəm olduqda həmən insan əhlüsünnə və cəma firqəsinin nümayəndəsi sayılır. Deməli, o dörd şərtin birincisi taətun nəbi fimə əmrə Peyğəmbərin əmr etdiyi şeylərdə Peyğəmbərə itaat etmək. İkinci şərt təsdiquhu fimə əxbərə Peyğəmbərin xəbər verdiyi şeylərdə Peyğəmbəri təsdiq etmək. Üçüncü şərt ictinəbun mə nəhə ənhu Rəsulun nəhy etdiyi, Peyğəmbər s.ə.v-in nəhy etdiyi, qadağan etdiyi şeyləri tərk etmək. Dördüncü şərt, Əllə yu'bəd, Əllə yu'bədullah illə bimə şərəəhu alə lisəni nəbiyyihi. Allaha öz rəsulunun dili ilə bildirdiyi şəkildə ibadət etmək. Və bu dörd şərt Muhammedən Rasulullah kəlməsinin şərti. Bir insanda, bu dörd şərt bir insanda cəm olduqda həmən insan əhl-i sünnə və cəmaət firqəsinin üzvü olur. Və bu dörd şərtin Quran və sünnətdə çoxsaylı dəlilləri var. Məsələn, birinci şərtdə deyilir ki, taatun nəbi fi məəmər. Rəsulun əmr etdiyi şeylərdə ona itaat etmək. Allah Subhanahu və Teala Nisa surəsinin 80-ci ayətində buyurur ki: "Mən yuti'ir rasulə fəqət ətə Allah və men təvəllə fəmə ərsəlnəkə aleyhim hafizə." Rəsula itaat edən kəs Allaha itaat etmiş sayılır. Kim üz döndərərsə biz səni insanların üzərindən nəzarəti göndərməmişik. Və sonra Allah Subhanahu və Teala Nisə surəsinin 59-cu ayətində buyurur ki: "Yə əyyuhəllezina amanu, atiullaha və atiur rasul və ulul əmri minkum." Ey iman gətirənlər, Allaha itaat edin, Rəsuluna itaat edin və öz içərinizdən olan əmir sahiblərinə itaat edin. Fə in tənazətum fi şeyin fərudduhu ilə Allahi və Rasul. İn kuntum tu'minuna billahi vəl yevmil axir. Zəlikə xayrun və əhsənu təvilə. Və əgər nədə ixtilaf etsəniz, Allaha və ahirət gününə iman gətirmisinizsə, ixtilaf etdiyiniz şeyi Allah və Rəsuluna qaytarın. Və bu daha xeyirlidir və nəticə baxımındansa daha yaxşıdır. Yenə Nisə surəsində 65-ci ayətdə Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Fələ və rabbikə la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima şəcərə beynəhum, summa la yecidu fi anfusihim haracan mimma qadayta və yusallimu təslimə." Sənin Rəbbinə and olsun ki, onlar aralarında baş verən bütün ixtilaflarda səni hakim təyin etmədikdə, yəni Muhammed s.ə.və hakim təyin etmədikdə və verdiyin hökmə qarşı öz nəfslərində bir sıxıntı duymadan boyun əymədikdə iman gətirmiş sayılmazlar. Sonra Allah Subhanahu və Teala Əhzab surəsində 36-cı ayətdə buyurur ki: "Və mə kana li mu'minin və la mu'minatin İzə qadallahu və rasuluhu əmrən ən yekuna lahumul xiyaratu min əmrihim. Və men ya'sillaha və rasulahu fəqad dalla dalalan mubina. Allah subhanahu və taala buyurur ki, Allah və Rasulu bir şeyi əmr etdikdə, bir şeyin hökmünü verdikdə, mömin kişi və qadınlara öz işlərində başqa yol tutmaq yaraşmaz. Və kim Allaha, Rəsuluna asi olarsa, həmən kəs asıq aydın almışdır. Allah subhanahu və taala buyurur. Alimran surəsində 31-32-ci ayətlərdə Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah və yaghfir lakum zunubakum vallahu ghafurur rahim." De ki, əgər Allah sevirsinizsə, mənə tabe olun. Yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə tabe olun. O da sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın. Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Ardınca gələn ayətdə 32-ci ayətdə Allah Subhanahu va taala buyurur ki: "Qul atiullaha və atiur rasul" Qul ətiullaha və rasulə fə in təvəlləf fə innallaha la yuhibbul kafirin. De ki, Allaha və Rəsuluna itaat edin. Əgər onlar üz döndərərlərsə, həqiqətən Allah kafirləri sevmir. Və bu ayətlər Allah və Rəsuluna itaətin mütləq olaraq vacibliyini bildirir. Və bu da Muhammedən Rasulullah gəlməsinin birinci şərtidir. Peyğəmbərin əmr etdiyi şeylərdə ona itaət etmək. İkinci Muhammed Rasullahın ikinci şərtində deyilir ki, təsdiquhu fīmə əxbar. Rəsulun xəbər verdiyi şeylərdə onu təsdiq etmək. Peyğəmbər s.ə.v cənnətlə, cəhənnəmlə bağlı xəbərlər verir hədislərində, qəbir əzabı ilə bağlı, qiyamət günü ilə bağlı, qiyamətin əlamətləri ilə bağlı. İman gətirən bir kətə bütün bu qeyb ilə bağlı Peyğəmbər s.ə.v verdiyi xəbərləri təsdiq etmək Muhammedən Rasulullah kəlməsinin ikinci şərtidir. Allah Subhanahu və Teala Nəcm surəsinin 3-cü, 4-cü ayətində buyurur ki: "Və mə yantiqu anil hava in huwa illa vahyun yuha." Onun danışdığı o öz havası ilə danışmır. Onun danışdığı ona vəhy edilən vəhidir. Üçüncü şərtdə deyilirdi ki, Muhammedən Rasulullahın üçüncü şərtində içtinəbun mə nəhə anhu. Deməli, Peyğəmbər s.ə.v-in nəhy etdiyi şeylərdən çəkinmək. Allah subhanahu və teala Həşr surəsində 7-ci ayətdə buyurur ki: "Və mə ataakumur rasul fəxuzuhu və mə nahaakum anhu fantahu." Rəsul sizə nəyi verirsə onu götürün və Rəsulun sizə qadağan etdiyi şeylərə son qoyun. Nur surəsində 63-cü ayətdə Allah subhanahu və taala buyurur ki: "Fəlyəhzirellezina yuxalifuna an əmrih an tusibahum fitnə əv yusibahum əzabun əlim." Onun əmrinə müxalifət edənlər, yəni Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin əmrinə müxalif olanlar başlarına gələcək fitnədən və düçar olacaqları ağrıcı əzabdan qorxsunlar. Və bu şərt onu göstərir ki, Allah Rəsulunun nəhiyləri Allah Subhanahu və Teala'nın ayətləri ilə dəstəklənir ki, Rəsulun nəhiy etdiyi şeylər tərk edilməlidir. Dördüncü şərtdə Muhammed Rasulullah kəlməsinin dördüncü şərtində deyilir ki, "Əllə yu'badullah illə bimə şərəəhu alə lisan nəbiyhi." Allaha öz rəsulunun dili ilə bildirdiyi şəkildə ibadət etmək. Yəni, Allah rəsulu Allahın ona əmr etdiyi ibadətləri, namazı, orucu, zəkatı, cihadı, həcci, sədəqəni nə cür edibsə, biz həmən ibadətləri o cür etməklə əmr olunmuşuq. Və Allah rəsulu bütün dini məsələlərdə nümunədir. Əhsab surəsinin 21-ci ayətində Allah subhanə və teala buyurur ki, Ləqəd kənə ləkum fi rəsulilləhi usfətun həsənətun limən kənə yərcullaha vəl yevməl əxir və dəkərallah kəsirə. Allahı çox zikr edən və Allaha və axirət gününə ümid edən kəslər üçün Allahın rəsulunda gözəl nümunə vardır. Yəni, Allah rəsulu hər hansı bir şəriyyətdən olan əməli nə cür edibsə, vacibdir ki, həmən əməl Allah rəsulunun etdiyi kimi edilsin. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Buxari Müslimin rivayet etdiyi hədislərdə buyurur ki: Mən amilə əmələn leysə aleyhi əmruna fəhvərrad. Kim bizim üzərində əmrimiz olmayan bir əməl edərsə, həmən əməl rədd olunur, o şəxsən qəbul edilməz. İkinci ləfsdə isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Mən əhtəsə fi əmrinə hada ma leysə minhu fəhvə raddun." Kim bizim bu dinimizdən, bizim bu işimizdən olmayan bir yenilik ortaya çıxardarsa, həmən yenilik həmən kəsdən rədd olunur. Və Muhammedə Rasulullah kəlməsinin bu dörd şərti bu dörd şərti haqqı ilə yerinə yetirildikdə insan əhlüsünnə və cəmaat firqətinin nümayəndəsi olur. Əks təqdirdə bu şərtlər yerində olmadığı vaxtda insan Allah, Allah və Rəsulunun tövsiyə etdiyi, əmr etdiyi sünnətin və cəmaatın əhli olması insanın qeyri-mümkündür. Əqul hədəl qovlə əstəqfirullah əli və ləkum. teyzen daha göster. <laughs> Var. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أمر بالدعاء ووعد بالإجابة ووعد للمتقين بالثواب وللمجرمين بالإيجاب والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı Kerimdə özünə və Rəsuluna itaət edən kəslərə müjdə verir. Nisə surəsində 69-cu ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Allaha və Rəsuluna itaat edənlər, nemət verdiyimiz kəslərdən olan peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər, salihlər, bu dörd qrup insanla bir yerdə olacaqlar. Allah subhanət hala buyurur ki, Allaha və Rəsuluna itaat edən kəslər, nemət verdiyimiz kəslərdən olan peyğəmbərlər, siddiqlər, şəhidlər, salihlər, bunlarla birlikdə olacaqlar. Və həsnə uləyəkə rafiqə. Allah subhanət hala ayətin sonunda buyurur ki, onlar necə də gözəl yollaşdırırlar. Və sonra Allah subhanahu və teala Rəsulun yolu, Muhammed s.ə.v-in dəvəti bəlli olduqdan sonra o dəvətə icabət etməyənləri, o dəvəti qəbul etməyənləri cəhənnəmlə hədələyir Allah subhanahu teala. Nisə surəsinin 115-ci ayətində Allah subhanahu və teala buyurur ki, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَسِيرًا Peyğəmbər Allah Subhanahu taala buyurur ki: Haqq yol bəlli olduqdan sonra kim Rəsula müxalifət edər, Rəsula qarşı olar və möminlərdən başqasının yolu ilə gedər, o kəsi getdiyi yola yönəldərik və sonra onu cəhənnəmə vasil edərik və orada necə də pis yerdir. Allah Subhanahu taala buyurur ki, peyğəmbərin və möminlərin yolu bəlli olduqdan sonra kim başqa bir yola gedərsə, biz onu getdiyi yola yönəldərik və sonda cəhənnəmli gedərik. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhih Müslimdə keçən hədisdə buyurur ki: "Vallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudi və la nasrani summa la yu'minu bi illa dakhalannar." Nəfsim əlimdə olana and olsun ki, istəyir bu ümmətdən, istəyir yahudilərdən, istəyir xristianlardan kim mənim barəmdə eşitdikdən sonra mənə iman gətirməzsə, həmən kəs cəhənnəm əhli olar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Deməli bu ayətdə və hədisdə Peyğəmbər s.ə.v və Allah subhanahu wa ta'ala Peyğəmbərin yolu bəlli olduqdan sonra o dəvətə, o yola gəlməyən, icabət etməyən insanlara cəhənnəm vəd edir Allah və Rəsulu. Və ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala buyururdu ki, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ Bir kəs ki, özünə haqq yol bəlli olduqdan sonra Rəsula qarşı çıxar və möminlərdən qeyrisinin yolu ilə gedər. Ayətdəki möminlər kəlməsi təfsirçilər möminlərin sahabələr olduğunu deyirlər. Yəni, kim özünə haqq bəlli olduqdan sonra Peyğəmbərin yoluna qarşı çıxar və sahabələrdən başqasının yolunu tutar. Və bizim əhl-sünnə və cəmaət əqidəsinin xüsusiyyətlərindən birisi odur ki, biz Qurana və sünnətə Allah Rəsulunun sahabələri ilə yanaşırıq. Yəni, Allah və, deməli, Allah Rəsulunun sahabələri Quranı və sünnəti nə cür başa düşüblərsə, biz də Qurana və sünnətə o cür yanaşırıq. Bəqərə surəsində 137-ci ayətdə Allah subhanahu və teala buyurur ki, فَاِنْ آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَفْ Əgər onlar da sizin iman gətirdiyiniz kimi iman gətirərlərsə, onlar hidayətdə olarlar. Onlar hidayət taparlar. Onlar da sizin iman gətirdiyiniz kimi iman gətirərlərsə. Buradakı iman səhabənin imanıdır. Yəni Allah subhanət hələ buyurur ki, əgər insanlar da səhabələrin iman gətirdiyi kimi iman gətirərlərsə doğru yoldalarlar. Səhabələrin imanı nümunədir. Əgər səhabələrdən sonra gələn nəsillər kim ki səhabənin gətirdiyi iman kimi iman gətiribsə həmən kəs doğru yoldadır. Səhabənin iman gətirmədiyi şəkildə iman gətirən insanlarsa azğınlıqdadırlar. Səhabənin imanı, səhabənin fəhmi bizim üçün Quranı sünnəti başa düşməkdə Quran və sünnətdən sonra üçüncü əsasdır. Və Peyğəmbər s.ə.v hədisdə buyurur ki, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ümmətindən daim bir toplum olacaq. Haqq üzrə zahir olacaqlar onlar. Və onları darda qoyanlar onlara zərər verə bilməzlər. Ta ki Allahın əmri, yəni qiyamət gələnə qədər. Deməli, bu hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bildirir ki, qiyamətə qədər səhabənin yolu ilə bütün məsələlərdə Quran və sünnəti özünə məstər dəlil olaraq götürən insanlar bir toplum olacaq. Yəni, əhlüsünlə və cəmaət əqidəsində olan insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dönəmindən ta qiyamətə qədər olacaq bu firqə, haqq firqə qiyamətə qədər hər zamanda bu firqən, bu firqənin, əhlüsünlə və cəmaətin nümayəndələri olacaq. İmam Tirmidinin rəvayət etdiyi və Albaninin səhih dediyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər aleyhissalatu vəsələm buyurur ki, Təftəriqü ümməti alə sələsin və səbiinə millətən. Mənim ümmətim 73 millətə bölünəcək. Kulluhum finnər və onların hamısı cəhənnəmdə olacaq. İllə millətən vahidətən. Bir millətdən başqa. Səhabələr sual verirlər ki, Və məhiyyə ya Rasuləllah. O bir şirqə hansıdır ey, ey Allahın Rəsulü? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Mə ənə aleyhi və əshabi. Mənim və səhabələrimin üzərində olduğu yol. Yəni Allah Rəsulü bu hədisdə buyurur ki, ümmət 73 firqəyə bölünəcək və hamısı odda olacaq bir firqədən başqa. Və sonda Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, o firqə mənim və sahabələrimin üzərində olan firqədir. İbn-i Qudamə Əl-Məqdisi Rahiməhullah Lümətül Eytiqat adlı əqidə kitabında əqidə ilə bağlı olan mövzuların içərisində ən sonuncu mövzu olaraq kitabın sonunda zikr edir. İbn-i Qudamə buyurur ki, وَمِنَ السُنَّةِ هِجْرًا أَهْلِ الْبِدْعَ وَمُبَايِنَتَهُمْ وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإسخاء إلى كلامهم وكل مهتفة في الدين وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع كالرافدة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكلابية vəl-kərramiyyə və nəzairuhum. Fətilkə əl-firəqud dalal və təvaiful bid'ə əəzən Allah minhə. Deməli, İbn-i Qudamə buyurur ki, bütün bidət əhlindən hicrət eləmək, bu Allah Rəsulunun sünnətindəndir. Həmsinin onlardan uzaq olmaq, bidət əhlindən uzaq olmaq və dində münaqişəni, mübahisəni tərk etmək sünnətdəndir. Və sonra buyurur ki, bidət əhlinin kitablarının oxunması, onların kitablarının oxunmasının tərk olunması sünnətdəndir və onları dinləmək, onları dinləməyi tərk etmək və ümumiyyətlə dində olan bütün yenilikləri dinləməyi tərk etmək sünnətdəndir. Və sonra buyurur ki, bütün o kəslər ki, İslam və sünnət adından başqa adlarla isimləniblərsə və kullə mutəsəmmi bi qeyril İslami və sünnə və bütün sünnət və İslam adından başqa adlarla isimlənən kəslərin hamısı bidətçidir, müqtədir. Sonra 8 firqənin usulda, dinin əslində əhl-i sünnətə müxalifət edən 8 firqənin adını zikr edir. Kərrafidə, rafidələr kimi, Vəl-cəhmiyyə, cəhmiyyə əqdəsi kimi, vəl-xavaric, xavariclər kimi, vəl-qadariyyə, qədərilər kimi, vəl-murciə, murciə kimi, vəl-mu'təzilə, mu'təzilə əqdəsi kimi, vəl-kiləbiyyə, vəl-kərramiyyə, kiləbilər və kərramilər kimi. Və nəzairuhum və bu 8 firqəyə oxşayan digər bütün firqələr. İslamla, sünnətlə isimlənməyən bütün firqələr. Və buyurur ki, bu firqələr təvaiful bid'ə. Bunlar hamısı bidət tayfalarıdır. Əədən Allahı minhə. Bunlardan Allaha sığınırıq. Şeyx İbn Qudam Əl-Məqdisi buyurur. Yəni, əhl-i sünnətin firqəsindən, əhl-i sünnət adından kənar, bütün isimlər üzərində olan firqələrin hamısı əhl-i sünnətin bu əqidə kitabında İbn Qudam Əl-Məqdisini zikr etdiyi, bütün bu firqələrdən uzaq olmaq, onların kəlamını dinləməmək, onların kitabını oxumamaq bu sünnətdəndir. Və şeyx burada 8 firqə zikr edir. Lakin 8 firqəni zikr etdikdən sonra buyurur ki, və bunlara oxşayan digər firqələr. Məsələn, bunlara əlavə eləmək olar əşşarilər, matrudilər, sufilər, bugünkü müasir murciya, hizbilər, ixvanlar, təbliğçilər, bütün firqələr. Hansı ki, o firqələrin hamısı əhlüsünlə və cəmaətin əqidəsinə müxalifət edən firqələrdir. Sonra İbn Qudama buyurur ki: "Və amma bin nisbəti ilə imamin fi furu' kət-təvaifil arba feleysə biməzmum." Sonra buyurur ki, şeyx: "Amma dinin furusunda olan dinin furusunda olan məzhəblər, məşhur dörd məzhəb kimi o imamlardan birinə tabi olmaq qınalınan bir şey deyil. Yuxarıda zikr olunan firqələr əhl-i sünnətin əqidəsinə müxalifət edən firqələrdir. Onlar mütləq şəkildə tərk olunur. Sonra şeyx buyurur ki, وَأَمَّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِمَامٍ فِي فُرُوءُ الدِّينِ كَتَوَائِفِ الْأَرْبَعَ فَلَيْسَ بِمَذْمُمٍ Şeyx buyurur ki, amma dinin furusunda olan məzhəblər, imamların birinə tabi olmaq bu qınanılan bir şey deyil. Ne də ki, Fiqdə əhlüsünnətin dörd məktəbi, dörd məzhəbi, məzhəbi mövcuddur. İmam Əhməd ibn Həmbəlin məzhəbi, İmam Əbu Hanifənin məzhəbi, İmam Məlik ibn Ənəsin məzhəbi və İmam Muhammed ibn İdris Əşşafinin məzhəbi. Bu məzhəblər usulda eyni əqidədə olduqları halda dinin furusunda müxtəlif istihatlar ediblər və dörd məzhəb bugünə qədər miras olaraq gəlib bu ümmətə tatıb ki, ümmət o dörd məzhəbdən faydalanır və əhlüsünnətə müxalifət edən, usulda, dinin, dinin əsli məsələlərində müxalifət edən bütün firqələr tərk olunmalıdır, rədd olunmalıdır. Ancaq dinin furusunda olan əhlüsünnətin dörd məhzəbindən birində əməl etmək qınanılan bir şey deyir. İbn-i Qudam Əl-Məqdisinin sözünə görə. Və bizim əqidəmiz bizdən soruşulduqda bizim əqidəmizin əhlüsünnə və cəmaət əqidəsinin qısa olaraq təfsilatı bundan ibarətdir. Və bizim əqidəmiz əhlüsünnə və cəmaatın əqidəsidir. Və biz bu əqidəyə dəvət edirik və bu əqidədən başqa bütün əqidələrin hamısını azğın sayırıq. Küfür dərəcəsinə gəlib çatan firqələri kafir sayırıq. Küfür dərəcəsinə gəlib çatmayan firqələri fasik bidətli sayırıq. Və bizim əqidəmiz əhlüsünnə və cəmaatın əqidəsidir. Nə qədər ki, insanlar bizə bu əqidənin, bu adı bizə, bu adı bizim üzərimizdən götürürlər dilləri ilə, bir də başqa adlar verirlər. Bu bütün peyğəmbərlərin sünnətidir. Allah Rəsuluna da peyğəmbərliyə, peyğəmbərlik verildikdə, tövhidə dəvət etdikdə dəli deyiblər, məcnun deyiblər, şair deyiblər və peyğəmbər s.ə.v-in yolu ilə gedən bütün doğru yolda olan imamların da həyatı belə olub. Bütün İslam alimləri bu əqidədə, əhlüsünnə və cəmaət əqidəsində olduqları halda onlara başqa adlar deyiblər. İndi də bu gün bu əqidəyə dəvət edən insanlar, bu əqidədə olan insanlar dünyanın hər yerində, bu ölkədə də başqa adlarla çağrılır. Ancaq bizim əqidəmiz insanlar qəbul etsə də, etməsə də əhlüsünlə və cəmaətin əqidəsidir. Və o adı bizdən götürüb bizə başqa adlar deyən insan, onlar barəsində bizim sözümüz odur ki, it hürür, karvan keçir. Bizim əqidəmiz əhlüsünlə və cəmaətin əqidəsidir və bizə cahilliyi ucbatından, allandığı ucbatından miskin birisi əgər bu əqidənin adını əhlüsünnə və cəmaat olaraq bizi adlandırmır, bir də xarici və yaxud da təkvirçi və yaxud da vahabi adlar qoyurlar. O şəxslərə Allah subhanahu və teala'dan hidayət istəyirik. Ancaq o şəxslər ki, qəsdən düşünülmüş şəkildə bu əqidəni bildikləri halda, bizim əqidəmizin haqq olduğunu bildikləri halda bu adı bizim üzərimizdən götürürlər. İnsanları haqdan yayındırmaqdan ötürü bizə başqa adlar qoyurlar və Allah subhanahu və teala'dan o insanların üzərinə böyük bir lənət istəyirəm ki, onlar bu əməlləri ilə Allahın dinindən insanları azdırırlar. Və sonda Allah subhanahu və teala'dan istəyirəm ki, bizi bu məzhəbin üzərində sabit etsin və bizi bu məzhəbə dəvət edən kəhvlərdən etsin və bu əqidənin, əhlüsünnə və cəma əqidəsinin düşmənlərini dünyanın hər yerində məhv etsin və dünyanın hər yerində olan müsəlmanları Allah subhanahu və teala izzətləndirsin, qüvvətləndirsin Və axiru dəvənə enəlhamdülillahi rabbil aləmin. Subhanəkallahum və bihamdik. Əşhədu ən la ilahə illə əntə əstəğfiruka və ətubu ileyk.